jamiyatda insonning o'rnini belgilaydigan insoniy jamiyatning garovi bo'lgan fazilatlardan yana biri odobdir odob axloq qoidalarining boshi hisoblanadi odobdan yuz burgan yoki odobni tark etgan odamning odam bolasi ekaniga shubha uyg'onadi bunday kishilarni dono xalqimiz adabsiz hayosiz deb ataydi bani odamning iymoni ham odob va odobsizlik degan ikki qutbdan qaysi birida ekani bilan belgilanadi zotan odob saodatga hayosizlik esa kulfat va g'amga olib boradi odobning boshi elga xizmat etishda el xizmatida o'zni kamtarin tutishdadir iymonda sodiq qolib odob yo'lida qayg'u alam chekib bu nadomat tutuni bilan kibr va yolg'on ko'zini ko'r qilganlarni sohibi odob deydilar xususan odobning asosi tavozeida kulgi esa odobni ketkazuvchi belgidir qahqahani raso qo'yganlar o'z boshiga balo keltiradi odatda qahqaha bo'lmag'ur hazil bilan tug'iladiki uning o'xshashi aynan qurbaqa ovozidir haddan ortiq kulgu qalbni o'ldiradi qalblarni o'ldiruvchi kulgi kishini oxirat xavfidan hisob kitob kuni qo'rqinchidan uzoqlashtiradi alloh taolo qur'oni karimda o'zidan qo'rqib ko'z yosh to'kuvchilar haqida va ular ey pok parvardigor albatta parvardigorimizning men so'nggi payg'ambarimni yuborurman va unga qur'on nozil qilurman degan va'dasi ato qilinguvchi zotdir deydilar ular yig'lagan hollarida yuzlari bilan yiqilurlar va qur'on ularning hokisorliklarini ziyoda qilur degan oyati karimani nozil qildi xoksorlik kamtarinlik allohning hukmidan xavfu rajoda bo'lish komil iymonning belgisidir ibn umar roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bir kuni masjidga chiqdilar qavm gaplashib kulishib turardim payg'ambarimiz ularning oldilarida to'xtab salom berdilar va ularga lazzatni kesuvchi narsani ko'p zikr qilinglar dedilar bizlar yo rasululloh lazzatni kesuvchi narsa nima deb so'radik o'lim dedilar shundan keyin yana bir kuni chiqdilar qavm kulishib turgan edi ularga salom berib ogoh bo'linglar nafsim qo'lida bo'lgan zotga qasamki agar men bilgan narsalarni sizlar bilganingizda edi albatta kamroq kulib ko'proq yig'lar edingizlar dedilar Shundan so'ng yana bir kuni masjidga chiqdilar. Qavm kulishib, gaplashib turgan edi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ularga salom berib, albatta islom g'arib holatda boshlandi va g'arib holatga qaytadi. Qiyomat kunida g'ariblarga qanday yaxshi dedilar. Sahobalar so'rashdi. qiyomat kundagi g'ariblar kimlar payg'ambarimiz odamlar buzilib ketgan vaqtida ular salohiyat va yaxshilikda bo'ladilar dedilar odobning mahv bo'lishi kulgi bilan ro'y bersa odobning komillashuvi tavoze bilandir bu ikkisi mushtarak fazilat bo'lib oti tavozi sifati esa odobdir tavozi har kimning xulqi odobi ma'naviyati iymonining darajasiga muvofiq bo'lishi lozim gadoga ta'zim bajo keltirib karam ko'rsatmoq durust emas balki unga ehtiyoji bo'lgan dirhamni berish gado uchun yaxshiroqdir yoki davraga yosh bola kirib kelsa uning hurmati uchun o'rnidan turmoq nojoizki buni keksalar dono kishilar odob demaslar axloq qoidalarim farz va sunnatga tayanadi farz va sunnat shunchalik dilga malham bo'ladigan ilmki uni barchaga o'rgatmoq zarurdir ota onaga bolaga ayolga qarindosh urug'qa qo'ni qo'shniga kattayu kichikka hukmdorlarga bo'lgan munosabatda odobning o'rni qanday bo'ladi har bir iymonli kishi avvalo ota onasini rizo qilishi kerakki bu ham odob bilan bo'ladi ikkinchidan bu dunyo va oxiratda hurmat e'tibor topish niyati bor odam avvalo farzandiga odob bilan muomala qilmog'i va odob o'rgatmog'i zarurdir kichikligidan yaxshi parvarish qilmoq unga eshitganida yuzi qizarmaydigan yaxshi bir ism qo'ymoq bir zakiy muallimga berib ilmu adab o'rgatmoq ota onaning burchidir tarbiyani shunday olib borish kerakki bola mehr va qahr o'rtasida umid ila qo'rquv bilan tursin bu farzandga bo'lgan tavozedir yaxshi tarbiya qilingan farzandning misoli sadaf ichida qatradan bebaho gavharga aylanib boshlarga ko'tarilgan tojlarga qadalib sharaflangan qimmatbaho durdir uchinchidan ahli ayolga tavozeda bo'lmoq darkor uning nasibasini siqib ham qo'ymay ortiqcha sarf xarajat ham qilmagan rang barang liboslarga burkab tashlamagan ma'qul rang barang kiysa ham ko'cha uchun emas eri uchun kiysin umuman ayolni ham saxovat va qattiqqo'llik o'rtasida tutgan ma'qul to'rtinchidan quyidagi toifalarga siylai rahmni farz bilmoq kerak yurgan odamlar ichida kattami kichikmi yoki o'rta yoshmi odob bilan muomala qilish ulug'larga xizmat etganda kichiklarga shafqat nazari bilan qarash har kimga hurmat va tavozening maqbul yo'lini ya'ni o'rtasini tutmoq lozim ma'rifatli zotlar imkon qadar shohlar hukmdorlardan yiroqda bo'ladi agar ularning xizmatiga kirish ehtiyorlaridan tashqarida ro'y berib qolsa quyidagi o'gitlarni yodda tutganlar garchi shohning bazmlari dabdabali jozibali bo'lsa da unga havas qilish yaramaydi chunki uning yonidagi bir gulning yuzlab tikani shoh bergan ziyofatning minglab ozori bor yaxshisi shoh bazmiga borishdan o'zingni tiy qanoatni o'rgan chunki kim o'tkinchi dunyo havasidan yiroq bo'lsa qanoat mulkida shoh bo'ladi voqean biror qashshoq hujrasiga yo'ling tushib qolsa kibrdan yiroq kishi bo'lsang faqirning huzurida senga tavoze shart bundagi odobing tavozeing haqiqiy tavozedir bunday tavozedan oxirat savobini ko'rsang arziydi chunki shariatga suyangan odob agar u sidqi dildan bo'lsa alal oqibat jannatga olib boradi alloh taolo payg'ambar alayhissalomga kambag'allarni yaxshi ko'rishni va ularga yaqinlashmoqni buyurgan siz o'zingizni ertayu kech parvardigorlarining yuzini istab unga iltijo qiladigan zotlar bilan birga tuting bu oyatning nozil bo'lishi sababi quyidagicha uyayna ibn hisn fizoriy qavmining raisi edi bir kuni u payg'ambar sallallohu alayhi vasallam oldilariga kirganida salmon forsiy suhayb rumiy bilol habashiy va boshqa kambag'al sahobalar o'sha yerda edilar ularning ustida eski yirtiq kiyimlari bo'lib bir oz terlashgan edi uyyayna shunda bizlarda obro' sharaf bor biz oldingizga kirganimizda ularni huzuringizdan chiqaring ular bizga hidlari bilan ozor berishyapti yoki biz uchun boshqa majlis chaqiring dedi alloh taolo ularni u yerdan chiqarishni man etdi va bunday oyatni indirdi siz o'zingizni ertayu kech parvardigorlarining yuzlari istab unga iltijo qiladigan zotlar bilan birga tuting ya'ni ular besh vaqt namozini o'qib parvardigorning rizosini talab qilishadi alloh taolo payg'ambariga faqirlar bilan o'tirishlikni ularga yaqin bo'lishlikni buyurmoqda bu buyruq barcha musulmonlarga qiyomat kunigacha kambag'alliklari uchun musulmon faqirlarni yaxshi ko'rmoqni ularga yaxshilik qilmoqni va molu dunyolardan infoq bermoqni vojib etdi chunki ular qiyomat kunida allohning yo'l boshlovchisidirlar ulardan shafoat umid qilinadi tavozega loyiq kishilar tavozening o'rni va chegaralari xususidagi pandlarning hammasi iymonli kishilar uchun oxirat ozig'idir oxirat dunyosida odoblilar iymonlilar to'lin oydek husn sohibi bo'lishadi dono xalqimiz bekorga aytmagan husn husn emas odob husn